energio el la ter crusto. Dum la lasta iaroi, Scienzistoi sencese serciadas nova in fontoen de energio por la sencesa crescado de entreprenoi ciui besonas gin. Petrolon oni iam ne consideras tauga fonto pro la vasta malpurigo de la atmosfero ciun gi causas pura in fontoen oni trovas en la maro kai riveroi, en la vento, en la sun radioi, ec en naturae gasoi kai en atomae structuroi. Nun tempe faculoi studas la eblezon preni energion el curiosa loco, el profundae tavoloi de la ter crusto. Tion oni nomas termotera energio, qui es varmo de venas de la stonoi qui trovigas tie. Di povas esti captata diurne, sen cese, per pura fidinda sistemo, en granda quanto por usado en industrio cae logeioi. Oni calculas che di povas liveri miloin da teravatoi da energio. Quancam oni conas gin de multai iaroi, Tamen, oni gis nun ne evoluigis technicon por gia captado. Oni devas por tio bori profunde en la cruston, iom simile al tio cion oni faras por capti petrolon. Tial, petrol companioi cae gas companioi en plurai landoi aparte interesigas pri nova fonto char eble ili povos pli facile adapti sian machinaron al la nova sistemo, cae transiri al productado de pura energio. Eble la nuna iardeco estos la iardeco de terterma energio. Se oni raitas simpligi la clarigon, temas pri borado en lateron. teron. Oni devas atingi en la ter crustum stonoin en temperaturo de 400 centigradoi. Tien oni influigas aquon per speciale tuboi, revenas granda quanto da vaporu, quiu siavice movas turbinoin cae productas energion. Cinuio, Rusuio cae Usono tri schlossilai landoi en la monda politico, ciu? Estas landoi cun plei granda potenzialo relate al varmegai rokoi. En usono trovigas varmegai stonoi je malplei profunda distanzo de la ter surfazzo. Calculoi montris che 1% de la energia potenzialo de varmegai rocoi en usono povas producti energion respondan al dudek unu miliardoi da petrol barelloi. Non tempe, sciencistoi, technicistoi, ca et cetera faculoi attendas pioniroen kiwi pretas investi grandan quanton da mono en la novae entreprenoi por productado de pura energía en la mundo.